Rādījumu arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Labdien, labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Šodien ir 17. Eh, jūnijas, un šī ir kafijas pauzes tiešraide neskan arhīvā atkārtojums, bet šeit tiešajā ēterā esmu ar tevi es, Aija Avotiņa, un blakus man ir priesteris Pēteris Skudra. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka tu esi kopā ar mani šeit, un es ceru, ka radio klausītāji tevi šī rīta tēma interesēs, un ja tu mm, izrādījis pietiekama aktivitāte, kaut vai pēc ētera, uzrakstījis kādus jautājumus. Nu, ir kādreiz tā, ka jautājumi rodās pēc tam, kad tu esi noklausījies, un ir nedaudz arī jāpadomā. Tad uh, raksti, uh, un uh, mēs tad uh, padomāsim arī par citiem ēteriem, vismaz uh, vasaras laikā. Tādēļ uh, tiešām aicinu tevi iesaistīties, un kāda tad šīs dienas tēma ir, uh, Pēter, varbūt tu pats <laughs> jau... <laughs> es aicināšu. Nu, patiesībā es pie tevis vēršos kā pie kolēģa, un es zinu, ka tomēr ēterā tu jūties kā zivs ūdenī. Man liekas, šis teiciens ir vietā, attiecinot uz tevi. Tad ir piedoda, ka tā. <laughs> Jā, nu, tu, tu <laughs> es, es tagad samūsu. Bet uh, klausītāji, tad, kad Aija mani aicināja šeit, ir, tad uh, viņa gribēja runāt par uh, to, kā mēs varam runāt par ticību ar citiem cilvēkiem, kas varbūt nav tik uh, nu, tādi pieraduši uh, pie reliģiskiem jautājumiem vai kas varbūt ir ar kādiem aizspriedumiem par reliģiskiem jautājumiem, arī balstoties uz uh, iepriekšējā mēneša vēstneša numuru. Jā, um, šis... Pēter, tavu rakstu var izlasīt par šo tēmu maija mēneša katoļu baznīcas vēstnesī. Nu, tur ir daudzi raksti vispār par to, kā baznīca veids dialogu ar sabiedrību, ar, eh, ar eh, varas institūcijām, ar zinātni, ar, eh, ar mākslu, ar kultūru. Un, jā, nu, mēs, mēs esam kristieši, mēs esam, kā raksti saka, ne no šīs pasaules, bet šajā pasaulē, un mums ir svarīgi to evaņģēlija gaismu nest visās tajās jomās, ar kurām mēs saskaramies. Profesionālajā dzīvē, atpūtā, mākslā, sportā šobrīd notiek Eiropas čempionāts futbolā. Jā, Saprot, nu, tajā... ka musēlē, musējie uz uh, olimpiskām spēlēm volejbolā netiks? <laughs> jā, mēs redz gatavojamies olimpiskām spēlēm. Tas viss, uh, nu, tas viss, uh, jā, tas viss uh, ir kaut kāds, uh, kaut kādas realitātes, kas mūs skar un no kurām mēs nevaram izvairīties, un mēs tajās arī esam iekšā kā, kā ticīgi cilvēki, un mēs ar tām veicam dialogu, un arī man ir nu, prieks, ka Ingrīda ar saviem vēstneša palīgiem pievērš uzmanību šim dialogu jautājumiem, jo tas ir arī kaut kas ļoti, ļoti svarīgs pavestam šobrīd Franciskam, un, un viņš nemitīgi aicina mūs uz dialogu, un ir labi tad, ka, jā, arī vēstnesis pievērš uzmanību tam, kā mēs ar šo dialogu varam veikt. Un tad atslēgvārds ir dialogs, nevis polemika, bet uh, dialogs. Nu, jā. Kā runāt ar sabiedrību, kā runāt, kā uzrunāt. Ja? Un, uh, mūsu šīs dienas tēma konkrēti par ticības jautājumiem. Es tad varbūt vēl konkretizēšu par kristīgo ticību. Ja? Par, uh, jo ticība <laughs> šeit mēs varam uh, nu, runāt hinduisms, budisms, džainisms un, un kas tikai nē. Ja? Jā. Ticība arī kādam uh, nu, nezinu, sev, nezinu. Jā, bet arī ar, nu, arī ar, ar šiem tevis nosauktajiem strāvojumiem mēs arī varam būt dialogā, jo mums vajag būt dialogā. Um, nereti varbūt tādi, um, es teiktu, savā identitātē nepārliecinātāki cilvēki, bet bieži vien tie ir tādi skaļi cilvēki, kuri tā kā, nu, saka, ka viņi iestājās par uh, Uh, nu, savu identitāti vai tur kristīgo identitāti, un tad viņiem nav nekā kopīga ar kaut ko. Nu, pienalga, mm -hmm. jā, tur nosauc, nosauc, ko gribi. Bet uh, tas, uh, tas parāda to, ka, jo tie cilvēki arī, nu, vismaz tajā saskarsmē, kur es esmu bijis, viņi arī saka, ka uh, esot dialogā vai meklējot kaut kādus kompromisus vai kopīgos nu, pamatus, vai vienalga esot kontaktā, tu atbalsti šī cilvēka maldus, ja? mm -hmm. un tad uh, es negribu atbalstīt tā cilvēka uzskatus, un tāpēc es norobežojos no kontakta ar viņu nu, tas kļūst ļoti, nu, tu beigās kļūst ļoti, ļoti nabadzīgs, tev beigās nav ar ko runāt, jo tu vienmēr atradīsi kādu, kam tu nepiekritīsi, un ja tu automātiski, ja es tev nepiekrītu, tad es nevaru būt ar tevi dialogā, nu, tas, uh, jā, jā, beigās tu paliec ļoti, ļoti vientuļš, un, un uh, Pavas Francisks uh, savā dokumentā Visi brāļi, ko viņš izdeva pirms trim gadiem pandēmijas laikā, uh, viņš ļoti labi parāda un, un arī īstenībā pravietiski ļoti īsi arī pirms Ukrainas tā konflikta sāsinājuma. Viņš parāda to, kā šāda mentalitāte mūs norobežo vienu no otru un rada šīs plaisas savā starpā, ka mēs nespējam nodalīt otru cilvēku kā vērtību, kā dieva radītu no nu, kaut kādiem viņa uzskatiem vai, vai viņa darbiem, jā. Uh, nu, jā, mums ļoti, ļoti klibo dialogs, gan individuālā līmenī, gan, gan kā grupām, um, kā, kā kaut kādām, vienalga, ieliec jebkuru grupu, vai tas būtu reliģiski, vai kaut kādi politiski strāvojumi, vai um, nāciju līmenī, tautu līmenī, tas, jā, mums, mums ir jāmācās runāt. Pirms es tev tālāk jautājumu uzdodu. Sarunāties drīzāk. Sarunāties. Tā, tad uh, radio klausītāji jautā, um, tāluruņa numurs īziņām ir uh, 266 77 272. Atkārtošu vēlreiz 266 77 272. Un ja tev rodās šie jautājumi, kaut vai sarunas gaitā, un vai tu gribi ko iekomentēt, eh, tad raksti. Vari arī rakstīt savus jautājumus pēc raidījuma, ja kaut vai tas ir eh, dienas vidū pēcpusdienā, un tad mēs redzēsim, vai par šo tēmu ir vērts runāt tālāk. Bet... Un nu, būtu labi, ja mēs ir <laughs> raidījums par dialogu, ka mēs tad arī šeit ētrā Jā, būtu dialogs, dialogs nevis starp mani un Pēteru, <laughs> bet arī ar tevi klausītāju, jo, kā tu zini, tad rādījumā arī ir arī klausītāja rādījumā. Un tad uh, Tālruņa numurs šeit studijā ir 67, 969, 131. Atkārtošu vēlreiz 67, 969, 131. Un tad atgādinu, tu klausies kafijas pauzi, un šīs kafijas pauzes viesis ir priesteris Pēteris Skudrā, un raidījuma tēma ir kā runāt par ticību. Jā, tad uh, mēs aizsākām sarunu par dialogu. Tas gan gluži nebija tāds mans <laughs> mērķis, bet, manuprāt, ļoti svarīgs aspekts. Tad, um, kas ir uh, dialoga mērķis? Nu, tas ir jautājums, uz kuru es nebiju gatavs. <laughs> <laughs> es tā, nu, varbūt tev ir kāda atbilde, varbūt viņa radīsies laika gaitā. Nu, kas ir dialoga mērķis tavuprāt? Tad tavuprāt. Tas, ko es saprotu ar uh, dialogu, ir tas, ka mēs mācamies līdzās pastāvēt viens otram un uh, jā, meklēt, meklēt tos kopsaucējus, kas mums palīdz uh, iet uz priekšu, viens otru atbalstīt, un nu, kur ir kaut kādi šie um, atšķirīgie uzskati, um, iespējams arī varbūt kādi konflikti vai kas tāds, tad mēs raugāmies, kā mēs to varam nu, risināt viens otru, nu, nezaudējot katrs savu to identitāti un, un vērtību, treizē arī netraucējot otram, nu, tā kā būt viņam. Um, ja tas, jā, teiksim, šī mana atziņa nāk no tā, ko es iedvesmojos no, no tā pavesta dokumenta visi brāļi un, un vispār viņu uzrunām, ka viņš aicina raudzīties gan pašiem uz sevi, gan uz otru, kā uh, uz kaut ko tādu, kas bagātina pārējo. Arī tad, kad viņš šeit bija Latvijā, ja, viņš runāja par to, ka mēs esam kaut kas tāds īpašs, nu, tiksim, Eiropas valsts ir kā tāds kronis, tad mēs esam kā tāds īpašs dārgakmens tajā kronī. Mums ir kaut kāds tas savs pienesums, savu vērtība, bet uh, tas uh, var tikt bagātināts tad, ja tas ir kontaktā ar kaut ko citu, kas ir atšķirīgs. Uh, Tad notiek šī te, nu, tāda labuma apmaiņa, mēs viens otru bagātinam, mēs viens otru iedvesmojam, mēs viens otru papildinam un tādā veidā palīdzam doties uz priekšu. Tas, tas ir tas, kā es saprotu dialogu. Mm -hmm. Tad uh, konkrēti par uh, šo tēmu, kā runāt uh, par ticību, nekļūstot agresīvam, spējot uzklausīt otru cilvēku. Kā tu pats uz šo, nu, pie šīs domas nonāci? Tas, uh, jo tev ir, eh, es zinu, tev ir kāda nu, tuva kustība jā, pasaulē vai Eiropā. Jā, jā, jā, jā, jā. Tad... Nu, jā tas, tas stāsts ir uh, es kādā, jā, kādā pasākumā iepazinos ar vīru, ko sauc par Džeku Valero. Uh, viņš ir no Lielbritānijas um, ar, ar kaut kādām, laikam, spāņu arī saknēm mazliet, un uh, Un uh, 2010. gadā uh, Lielbritāniju plānoja apmeklēt, nu arī apmeklēja uh, pavests Benedikts 16. Un uh, viņš devās uz uh, Lielbritāniju, lai uh, svinētu kardināla Džona Henrija Ņūmena, es neatceros, vai nu beatifikāciju vai kanonizāciju. Un... Um, tas bija arī laiks, kad uh, sabiedrību bija ļoti sašūpojis, īpaši Britu salās, tur Lielbritānija, Īrija, um, tie visi pedofīlijas skandāli un, un, un uh, nu, vispār, teiksim, tādas varas un autoritātes uh, nepareizas izmantošanas skandāli, tur uh, ne, tikai, ne tikai šie seksa skandāli bija, un, un daudzi cilvēki, nu, viņi, jā, nu, viņi uzskatīja, ka uh, Ehm, pāvests ir atbildīgs pie visām šīm neizdarībām, un, un, un viņš mums nav vajadzīgs, viņš ir jāapcietina, un nu, bija tāda... Šumēšanās, jā? Nu, jā, valdīja varbūt tāda negatīva attieksme. Tas, protams, arī viss tika atpoguļots mēdījos, un, un Džeks Valero, kas arī mums šeit ir bijis ētrā, un starp citu viņš mums ir stāstījis par kardinālu Džonu Henriju Ņūmenu, uh, ehm, tad viņš kopā ar savu draugu, kas ir žurnālists, uh, Ivory Austens. Viņš arī ir bijis ēterā pie mums pandēmijas laikā. Viņš uzrakstīja interviju grāmatas veidā ar pāvestu Francisku, un mēs, mēs ar viņu šeit ēterā tikāmies. Un, un viņi abi divi uh, nu, vērtēja to situāciju, un uh, viņiem tā, tā viņu, tas viņu uzstādījums bija tāds, ka varbūt mēdī atspoguļo šo nu, negatīvo pusi pāvesta vizītei, vai, teiksim, tos pretiniekus vienkārši tāpēc, ka mēdījiem nav uh, kvalitatīva avota, no kura pasvemelt, nu, to, kāpēc tad pāvests brauc uz šajieni, un, nu, ka baznīca nespēja nokomunicēt, nu, tā adekvāti pareizi, un, un, un es arī, jā, pats arī esmu saskāries ar to, ka mēs bieži vien no tādām aizsardzības pozīcijām, es atceros, ka arī kāds uh, priesteris kādreiz tur rakstīja visādus tur tvītus par, par to, kā tur mēdī strādā un tādā agresīvā veidā, ja, nu, ka viņi tur neprot darīt savu mhm. darbu mm -hmm. un tā tālāk. Un, un, un tad mēs izējām nu, no tādām aizsardzības pozīcijām. Kredz, mums eh, brūk virsū ar skandaloziem virsrakstiem, uh, tad mums ir tādiem pašiem skandaloziem virsrakstiem ir jādod pretī, nu, bet tas, ko nu tu tā izdari, tu, žurnālistika, nu, tu vienkārši, nu, ko, nu, tu vienkārši veicini konfliktus, tu veicini, nu, šīs tas sensācijas, kur cilvēki saprot, nu, viņi jau tevī neklausās, jo, nu, viņi saprot, <laughs> ka tas ir vienkārši, nu, skaļi kaut kādi izsaucieni, jā, tur um, virsraksti un tā tālāk, un, uh, Un, nu, diemžēl mēs kristieši arī, arī jā, tā, tā reaģējam, nu, dusmās, no aizsardzības pozīcijām, ar naidu, tu man, es tev, jā, un tad, nu, kā, kā tagad pārliecināt vat, tos neticīgos, tur ļaunos mēdījus, žurnālistus, un, un, un, un mani, nu, jā, dara piesardzīgu reizēm, kad, kad iesākās kaut kāda raksta, un tad akal mēdī viss ir, uh, neko vispār nav sapratuši un ir palaiduši garām un tā tālāk. Šie divi vīri, viņi pagāja no cita tāda skatu punkta, viņi teica viens otram, Klau, varbūt, ka tie mēdīji atspoguļo šo pusi tai vizītē vienkārši tāpēc, ka viņiem nav kvalitatīvas informācijas, par ko tas viss ir. Un viņi sapulcināja ap sevi uh, vēl tādus aktīvus katoļus, kas vēlējās būt spējīgi uh, skaidrot savu ticību. Un tie bija, ja nemaldos, daži desmiti parastu, parastu ierindas ticīgo, kas ikdienā ir uh, vecāki, studenti, nezinu, <laughs> ierēģi, nu, jeb, jeb kādas profesijas pārstāvji, un nu, viņi vienkārši veltīja laiku tam, lai studētu, kas ir kardināls Henrijs Ņūmens, viņi studēja kādu laiku Eh, nu, tā brīža tos skandālus un, un, un kā baznīca eh, tad reaģē uz tiem un, un eh, kā baznīca risina šos jautājumus. Un, un tad arī tika domāts par formātu, kā runāt par to visu. Un viņi, viņi tad arī atsaucās, kas ir tāds vispār pieņemts, vai, teiksim, tā vispār zināms tāds dialoga veids, kā uh, angliski saucās reframing, pārrāmēšana. Kaut kādu laiku atpakaļ, pirms vairākiem gadiem, Džeks Valero mums šeit bija arī Rīgā, viņš stāstīja mums ēterā par šo, par šo dialoga veidu. Un tas balstās tajā, ka tu tā vietā, lai tagad reaģētu uz cilvēka kādiem pārmetumiem, aizrādījumiem, pakāptos soli atpakaļ un padomātu par to, ka varbūt viņš tev neuzbrūk, tāpēc, ka viņš tiešām tevi ienīst, bet vienkārši tāpēc, ka viņam ir varbūt um, īsti, nu tāda nelīdz galam pareiza izpratne par tevi. Un varbūt viņam ir kaut kādi aizspriedumi vai stereotipi, ka tu esi tāds un tāds, un viņš tev ir ielicis šajā rāmī, un tā tad, ja tu esi tāds un tāds, mm -hmm. tā tad, nu, tu dari to un to, vai tu saki to un to. Un uh, viņi piedāvāja taču šo reframingu šiem cilvēkiem, kas bija parasti ierindas katoļi, kas svētdienās iet uz misēm un, un darbdienās strādā savā darbā un pēc tam iet pie savām ģimenēm, ka tad viņi paspērtu to soli atpakaļ un viņi paraudzītos uz tā cilvēka apgalvojumu un kas ir tā cilvēka apgalvojuma pamatā, kāda vērtība ir šī apgalvojuma pamatā. Jo visbiežāk mēs uh, Eh, tomēr iestājamies par kaut ko labu, kur mēs redzam, ka otrs to apdraud. Ja? Un tad uh, visbiežāk šīs vērtības, nu, gribi vai negribi, <laughs> nāk no, nu, tomēr kristīgās kultūras, mm. vai ne? Un tad mēs varam teikt, ka, klau, es redzu, ka tu iestājies par to un to, vai tu iestājies pret to un to, tāpēc, ka tev ir svarīga šī vērtība, bet arī man viņa ir svarīga. Un mēs abi kopā stāvam šīs vērtības un baznīca šo vērtību atbalsta vai veicina šādi. Un tad no tā vietā, lai aizsargātos, lai met, meklētu vēl kādus argumentus pret, tu vienkārši apgriez visu to sarunu pilnīgi kājām gaisā, un tu runā par to vērtību, kas ir svarīga tam cilvēkam, uh, tu nodibini uzreiz tādu mhm. personisku mm -hmm. saikni, uh, Un tu vēl pie tam vari izskaidrot baznīcas mācību šajā jautājumā. Un cilvēks ir absolūti gatavs to uzklausīt, un uh, es uh, arī esmu saskāries ārpus uh, nu, šī savu draugu loka ar, uh, ar Britiem, kas teica, ka jā, tiešām nu, tā uh, komunikācija bija ļoti kvalitatīva. Uh, viņa arī nav nu, kā, kaut kāda baznīcas struktūra, viņa ir mm -hmm. absolūti, tāpat kā rādījuma arī ir, ir neatkarīga no baznīcas struktūrām, bet, protams, kalpo uh, baznīcai. Un, uh, Un uh, daudz vieta pasaulē bīskapi ir ļoti novērtējuši uh, šīs kustības darbu, jo arī Anglijā nu, viņi saskārās ar to, ka nu, viņi nosauc to savu uh, biroju Catholic Voices, katoļu mm -hmm. balsis, uh, žurnālisti varēja ar viņiem sazināties, lūgt intervijas, viņi bija gatavi tām atbildēt, un tad, kad arī pāvesta vizīte beidzās, uh, Viņi turpināja nu, sazināties, kad bija jau kaut kādi jautājumi par eh, nu, baznīcu, par eh, ticības kaut kādiem jautājumiem, nu, kas aktuāli reizēm uzpeld vai nesabiedrībā. Un, un jā, tagad šobrīd tas ir gan Eiropā, gan Latīņa Amerikā, dažviet Āzijā, un es pats esmu piedalījies vienā konferencē, ko viņi rīko, un, un satikšos cilvēkus, un, un tiešām eh, tādās krīzes situācijās dažviet pasaulē Catholic Voices ir bijuši tie, kas eh, izdara milzīgu darbu baznīcas eh, labā, kur eh, nu, bieži vien baznīcas autoritātes ar visiem saviem nu, mēdīju sekretāriem, jā. Jā, viņi nespēja adekvāti to izdarīt, vienkārši balstoties. Un, un tas ir princips, ko būtu vērts arī nu, mācīties tā ikdienas attiecībās veidot. Jā. Bet klausoties tevī, man viens jautājums ir, vai nav tā, ka sabiedrībai jābūt gatavai arī uzklausīt to, ko saka Jā, nu redzi, mēs varam mētāt šo bumbiņu savā starpā visu laiku. Jā, nu viņiem ir jābūt gataviem uzklausīt. Viņi saka, jums ir vai, jābūt nu, gataviem jā, vai uzklausīt. Grib, un... Vai viņi grib dzirdēt? Nu, Gri... Nu, mana personiskā e, pieredze tomēr ir tāda, ka cilvēki ir gatavi tevi uzklausīt. Es, piemēram, ar to saskaros savā komandā, kur es spēlēju, un lielākā daļa puiši ir, nu, viņi nu, nav tādi tur ikdienā baznīcā gājēji, bet uh, viņi izturās tomēr ar pietiekam lielu mm -hmm. cieņu. Uh, viņi, viņiem ir kaut kādi brīži, kad ir šie jautājumi un viņi ir gatavi klausīties. Ir viens tāds gadījums, nu, kur es esmu arī teicis, jā, kad zini, es, es ar tevi par šiem tematiem nerunāšu, jo es redzu to, ka tu vienkārši, nu, uzdod jautājumus uzdošanas pēc, bet tu neklausies atbildes, jā, bet <laughs> starp, starp 40 cilvēkiem, jā, kas, kas tur ir apkārt, ir, ir viens tāds gadījums, un, un um, mēs varbūt arī, nu, mēdījos redzam, jā, ka varbūt tā, tā komunikācija ir tāda, mm, nu, kur mēs arī varbūt pagājušo gadu eh, nogalē, ja tur eh, bija tas, tas dokuments izdots par tām homoseksuālo cilvēku svētīšanām un vispār, jo akal tā sašūmējās viss, vai ne, uh, tad uh, tomēr lielākā daļa cilvēku, mana pārliecība ir tāda, ka viņi ir gatavi klausīties un, un viņi pat ja arī viņi patērē tos mēdījus, kas varbūt reizēm nu, piedāvā to no tā skandalozā mm -hmm. skatu punktu, viņi tomēr ir gatavi ieklausīties un, un, un pieņemt tos mūsu skaidrojumus, ja mēs to darām pietiekami adekvātā veidā. Ja mēs to nedaram tagad nu, no tādas tiešām aizvainotas aizsardzības pozīcijas, ka mēs tagad, tagad mazi bērni esam apvainojušies, ka mūs nesaprot, mūs pārprot un ir ļaunā pasaule, kas tagad brūk virsū nu, mums Un tad, tad mēs jau īstenībā tad esam tie, kas veic šo nodalījumu, viņi, mēs, tie, tie tur. Diemžēl arī, jā, arī, arī aktīvu ticīgo vidū es esmu, nu, nu man ir žēl, ka ir, ir šā, šī, šī leksika tā, nu, tie tur, jā, nu, tas, tas arī ir tas, ko pāvis Francisks tajā, tajā dokumentā visi brāļi saka, mēs nedrīkstam, nu, nu nedrīkst tā nodalīt uh, tie un mēs, uh, jo tiem ir vārds, viņiem ir pieredze, viņiem ir savs stāsts, un viņus ir radījis Dievs, un, un viņiem ir pamatojums, kāpēc viņiem ir šāds, varbūt kaut kāds stereotips par baznīcu, kas liek viņiem varbūt arī reaģēt agresīvā veidā uz mums. Un ja mēs saprotam šo stāstu, ja mēs tajā ieklausamies, tad mēs varam arī, un, un, un diemžēl dažiem cilvēkiem ir tiešām pamats būt dusmīgiem uz baznīcu, jo viņiem ir, un to arī katehisms jau gan arī pirms 40 gadiem rakstīja, ka cilvēkiem, diemžēl, ir pamats būt dusmīgiem uz baznīcu negatīvas pieredzes dēļ, kad baznīcas pārstāvi nav spējuši adekvāti liecināt par to Dieva mīlestību pret šiem cilvēkiem. Radio klausītāji, ja tu mūs dzirdi un ja tu gribi dialogu <laughs> ar uh, Priester Pēterī Skudru, tad uh, raksti vai zvani, tad atgādināšu numuru 67 969 131, tas ir zvanam. Nu, ja ir kāds jautājums vai arī kaut kas, ar ko tu vēlējies padalīties tieši runājot, kā tu runā par ticību, vai kāds pārdomas tev ir, vai arī raksti 266, 77, 272, un es aicināšu arī rakstīt pēc tam, kad raidījums būs izskanējis, jo varbūt tev kāds pārdomas eh, rodās, un eh, mēs tad varēsim padomāt arī tad tālāk par citu raidījumu. Labi, bet tagad, lai skan eh, dziesmas svēts uz mūžiem, un tad atgriezīsimies. Thank you. uz krītot pielūdz, paudžu paudzēs, dziedot slavas dziesmu jērā. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas pēc mums nāks, dziedās slavas dziesmu jērā. Tavs vārds

dziesmu jārā. Ja tu staigā Radījumā arī Latvijas klausītāji, labrīt, vai jā, labrīt visiem tiem, kuri tikko ir modušies un uh, vēlam jums garšīgu kafijas vai tējas tasi izdzert. <laughs> un uh, tu klausies kafijas pauzi. Šorīt mēs esam uh, tiešajā eterā, šis nav raidījuma ieraksts, tādēļ arī aicinām tevi zvanīt un uh, iesaistīties. Un eh, šeit studijā esmu Esāja Avotiņa, bet šī rīta viesis ir priesteris Pēteris Skudrā un raidījuma tēma Kā runāt par ticību. Bet mums eh, ir kāds zvans. Labrīt! Labrīt. Vispirms gribu teikt lielu paldies par raidījumu. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgs un ļoti, <clears throat> ļoti, <clears throat> ļoti nozīmīgs tik vienam cilvēkam. Bet runājot par šīs dienas tēmu dialogs, uh, man liekas, ka mums vispār tas mums ierobežo veido šo dialogu. Manuprāt, nu vismaz mana gada kategājumu cilvēkiem ir vienkārši aizspriedumi, kas nāk vēl no padomu laikiem. Jo eh, mēs vienkārši kautrējamies. Nu, ko tad par mani padomās, ko tad par mani teiks, nu, ko tad es par ticību runāšu? Un, un tas liekas, nu, nu, kaut kas tāds, ko es nevaru atklāt, kas, kas ir kā kaut kāds mans noslēpums. Uh, nu, vienkāršāk ir runāt ar cilvēku tad un veidot dialogu, ja tiešām viņam ir kaut kādas nu, personiskas problēmas, vai tas ir ģimenē problēmas, vai tā ir slimība vai kaut kas tāds, tad viņš it kā tev atveras un tevi sāk vismaz uzklausīt. Un varbūt arī pēc tam arī sāk pārdomāt un domāt par šīm lietām. Bet man ir arī tāda pieredze, ka nu, man pavisam tuviem un labiem draugiem un paziņām, es pat nezināju, katoļi vēl piedāvām, kuri ir kaut kādā veidā nu, pārņēmušies ar šo ezotēriku, ar jogu. Un es nu pat vēl nesen runāju ar vienu savu draugu, un Un domāju, nē, nu, tiešām <laughs> veselības problēmas un tā. Un es saku, nu, varbūt tev vajadzētu arī palūkties un tā. Un tad viņa man atklāja, ka viņa ir tik ļoti iedziļinājusies lūšanīs te e, jogā un ka viņa nē, ka viņa nav gatava tam. Nu, ka nav gatava, tad nav gatava tā. Un, un tiešām es e, tā par to biju diezgan, diezgan izbrīnītā, jo es domāju, nu, labi, varbūt nu, kādu brīdi tas tev ir aizrāvis, bet kad tu jau esi jau mm, nu, lielos gados un, un, tomēr, un tomēr tā. Bet katrā gadījumā es domāju, ka mm, šādi raidījumi ļoti nozīmīgi, ka tos vajadzētu turpināt. Un, un es domāju, ka tas mm, nu, cilvēks kaut kādā mērā uzrunās un ka viņi par tiem vismaz sauks, sāks domāt. Un tā kā tikko priesteris teica, ka baznīca ir liela loma, jā, es gribu tam piekrist, jo uh, man ir arī divi nu, rādi teikuši tā, ka tas viņus atstāja tie tieši nu, kādi ar, varbūt arī priestera izteikumi personiski, vai tā bija grēksūdze, vai tā ir arī uh, eh, spredīķi izteikts, ka Nu, es jau vakar dzirdēju tādu teikumu, nu, es kādu laiku nenākšu uz baznīcu, jo priesteris tik, tik strikt runāja. Nu, <laughs> tādām varbūt kādā tādā dvēselē kaut kas tik aizskats, bet, nu, es domāju, ka tas jau atkal pēc brīža pāries un tā. Nu, protams, ka jāklausās radījumā arī, un tur var ļoti daudz ko uzzināt. Nu, paldies jums vēlreiz. Jā, paldies, Birta. Lai, Jā. Paldies. Jā, paldies par zvanu. Tad uh, rādījumā arī klausītāji, ja tev ir kāds uh, jautājums vai vēlies padalīties ar savu pieredzi, kā runāt par ticību, tad zvani 67 969 131. Jāatzīstās, laika to nav daudz, kādas 12 minūtes, tā kā es ceru, ka būs izskatās, ka vajadzēs šim raidījumam turpinājumu, bet lai mēs zinātu, kādiem jautājumiem pievērsties, mums tad arī vajadzīga tava iesaista dialogs ar tevi klausītāju, un tad tāluruņa numurs īziņām ir 266 77 272. Labi, Pēter, ejam uz priekšu. Tiešām raidījums Jā. tuvojās diezgan strauji. Kas ir tās uh, pamatlietas, um, kas ir jāzina, lai uzsāktu šo dialogu ar kādu cilvēku? Nu, šeit, piemēram, uh, Biruta minēja uh, par savu pieredzi par katoļiem. Un, nu, es domāju, mums katram paziņu lokā ir arī nu, šie cilvēki, nu, katoļi, nu, kas iet uz baznīcu, bet ir kādām ezotēriskām no nu, lietām pievērsušies, bet tas ir tas jau no mūsu vidus, ja? bet kas ir tie kā runāt ar tiem, kas vispār baznīcu nepazīst un kas ir dzirdējuši. <laughs> Vai, zinīja, daudziem priekšstats ir no filmām, jā, īcevišķi <laughs> pa klosteru cilvēkiem, un jāatzīstās, tas arī mans pirmais priekšstats bija <laughs> bērnībā no šīm filmām. Jā, tad kā runāt, kas ir tie punkti, ko vajadzētu ņemt vērā, lai sāktu šo dialogu ceļu? Es... Uh pirmkārt ieteiktu būt pacietīgiem un, un gataviem būt pašiem tādiem, kas klausās otru. Um, nemeklēt uzreiz argumentus, pretargumentus, lai pārliecinātu, kurš tagad, uh, nu, kuram bija stiprākie argumenti. Tā nav sacensība. <clears throat> Uh, arī, arī Jēzus, uh, viņš mūs neaicina uz uh, nu, kaut kāda sacensība, bet uh, viņš aicina uh, liecināt, viņš aicina darīt par mācekļiem. Tātad vest, būt par mācekli, ja, nozīmē būt tādam, kurš ir personiskās attiecībās ar, ar kungu. Uh, tātad dot šo drošības sajūtu otram. Jo arī tas, ko nu, šī Catholic Voices kustība viņa apgalvo, ir tas, ka Uh, un, un nu, tā ir īstenībā, nu tāda <laughs> arī, es domāju, jebkurš piekritīs šim apgalvojumam, tā strādā vienkārši mūsu psihika. Mēs atceramies ne tik daudz to, ko otrs sacīja, kā mēs atceramies to, kā viņš mums lika justies. Ja man tas otrs cilvēks liek justies labi, es tad arī būšu daudz atvērtāks pret viņu, uh, pieņemošāks, piedodošāks un tā tālāk. Ja. Tad, tad uh, likt cilvēkiem, jā, dot šo drošības sajūtu, ka viņi ir uzklausīti, ka viņi netiek nosodīti, uh, ka viņi tiek pieņemti. Un tad uh, arī, nu, jā, meklēt, meklēt, kas tad aiz šī cilvēka vērtībām ir tās, uh, nu, tas kristīgās ētikas pamats, nu, uh, Eh, un lielākai daļai mēs tad arī atradīsim šos kopīgos pamatus, un tad arī, arī skaidru, un te, te atkal tad nu, izriet tas, ka mums pašiem ir jālasa svētie raksti, mums pašiem ir jālasa katehisms, mums ir jāsako līdzi tam, ko saka pāvis, lai tad mēs varētu arī spēt izskaidrot, kā baznīca iestājas par šo vērtību. Jā, mums ir kāds zvans. Jā, lūdzu. Slavēties, Kristus. Mūžīgi slavēts. slavēts. Aleksandrs zvana. Paldies par šo kafijas pauzi par šo tēmu, par dialogu. Jā, man liekas, baigi <clears throat> vērtīgi būtu, ka šis dialoga tas, tas pamats tiks ielikts jau skolā un, un arī ģimenēs. Man, liek, man liekas, arī es rakstu, pateicot savu maģisku darbu, aizstāvot, es pēc tam tā iekš, iekšēji <clears throat> izēju vēlreiz cauri tā pamanīju, ka ka uh, trūks šī dialoga arī mums ģimenēs un, un vecāku un bērnu attiecībās un attiecību otrādā. Mums vajadzētu, varbūt, baznīcai varbūt kopīgi varētu piestrādāt pie šie dialoga tāda skaidrošanas laikam. Jā, nu, tas ir tas, ko baznīca dara ar sinodālo ceļu, vai centās darīt ar sinodālo ceļu, Jā, veicināt šo. Man, es nezinu, varbūt nu, kaut kā nu, viņš netiek, sad, vai nu viņš netiek pateikts, bet vai arī viņš netiek sadzirdēts. Nu, tādā atmosfērā dod tādu, tādu nu, sprediķos, varbūt tādu trūkstu šī dialoga, aicinājumu uz dialogu. Jā, nu es, es varu tev piekrist, Aleksandrs. Tas ir mans viedoklis. Paldies par šo. Paldies, Aleksandrs. Paldies uh, par zanu. Jā, Pēter, tad uh, pirmais tu minēji, tā tad ir uzklausīšana uh, un uh, sapra, uh, pieņemt, nu redzēt, ko, te, nu, ka tev pretī cilvēks, jā, ar savu nu, vērtību. Mācīties saglabāt mieru, jo nu, cilvēki, protams, ka viņi reaģē. Tas nav no temperamenta atkarīgs. Mēs visi reaģējam emocionāli. Cenāli. It sevišķi, ja tu tāds karst, nu, karstasinīgāks esi pēc temperamenta, jā, ne? un, uh, un tad tas mans pienākums ir mācīties un lūgt svētajam garam arī nu, to miera dāvanu, ja, jo nu, gal galā arī kristieši ir miera nesēja, tad lai svētais gars mani piepilda ar mieru, ka tad, kad es dzirdu kaut kādus pārmetumus baznīcai vai ticīgajiem vai nu vienalga, ka es tā varu ielpot dziļi un, ok, šis cilvēks uzbrūk baznīcai nevis tāpēc, ka viņš ienīst baznīcu, bet tāpēc, ka viņam ir kaut kāds maldīgs priekšstats par baznīcu. Tad, tad savā būtībā, es domāju, ir ļoti, ļoti maz cilvēku, kuri tiešām aiz naida pret baznīcu to dara. Lielākā daļa, mēs visi lielākā daļa reaģējam kaut kā aiz nepareizes informācijas par kaut ko. Un tad, kad mēs varam tā izpūst to visu ārā, ja, tad, uh, ok, viņam ir šis te kaut kāds varbūt maldīgais priekšstats, nu, kaut sacīja varbūt kaut kāds filmas vai, vai nezinu, kaut, kāds, kaut kāda doma, ka man liekas, ka baznīca saka to un to un to, vai ir kaut kāds pārpratums, nu, kas gluži dabiski mums cilvēkiem rodās, nu, mēs, mēs pārprotam lietas, un, un arī paši katoļi pārprot savu, savu mācību, arī paši katoļi pārprot savu pāvestu, uh, un, un sadzird to, ko grib dzirdēt, un tad pēc tam šausminās par to, ko grib šausmināties, ja, kur īstenībā tas, tas tur nekas tāds nav bijis. Un tad, ok, šis, šis cilvēks tā tad viņš negrib uzbrukt baznīca, viņš negrib uzbrukt man. Viņam ir šis kaut kāds rāmis, kurā viņš ir ielicis baznīcu kaut kāda iemesla dēļ, kas ir tā vērtība, ko viņš šobrīd cenšas aizstāvēt, par ko viņš cenšas pastāvēt. Un tad, man, piemēram, ļoti uzrunājies, eh, pats redzēju uh, Eh, YouTube, kā kaut kādā, laikam, BBC intervijā bija sižets eh, par to. Nu, tas bija diezgan liels skandāls visā pasaulē, ka kāds eh, poļu priesteris, kas strādāja Vatikāna struktūrās, viņš, nu, tā kā iznāca no skapja, ne, pasludināja, ka viņš ir homoseksuāls, bet viņš arī pateica to, ka viņš dzīvo kopā ar citu vīrieti. Un, protams, ka Vatikāna institūcija, kurā viņš strādāja, viņu, nu, atlaida no darba, jo nu, šī, tiksim, tas viņa dzīvesveids nu, nesaskan ar tām vērtībām, ko, ko mēs pārstāvam. Un, un, un sabiedrība uztaisīja, vai tiksim, arī viņš pats uztaisīja tādu nu, mocekļa tēlu, ka lūk, mm -hmm. mani izmet no darba, tāpēc, ka es esmu homoseksuāls. Un mani ļoti uzrunāja tas, kā šajā Anglijā, BBC raidījumā, un Anglija īstenībā ir, nu, tur ir ļoti maz katoļu, vai ne, tur ir lielākā daļa anglikāņi, uh, Un uh, tas bija pārsteidzoši, ka jā, viņiem lūk ir šis resurs, no kura aicināt cilvēkus. Tur bija sieviete, kas ir uh, vairāku bērnu māte, kura ikdienā strādājas, tagad neatceros kādā jomā, bet uh, viņa bija piekrituši šai intervijai, un viņa spēja paskaidrot, ka lūk, priesteris netika atlaists no darba Vatikāna struktūrās, tāpēc, ka viņš ir homoseksuāls, bet tāpēc, ka viņš pārkāpj celibāta zvērestu, jo viņš dzīvot kopā ar citu vīrieti, vai ne? Un viņš ir devis šo zvērestu, viņa pilnīgi pagriež šo, ka, lūk, mums ir kopīgā vērtība, ka cilvēks ir uzticīgs saviem solījumiem, vai ne? Un te mēs redzam, ka cilvēks nav uzticīgs saviem solījumiem, tāpēc viņš tiek nu, atlaists no darba, kur, nu, teiksim, <laughs> institūcijā, kura tomēr, nu, aicina cilvēks būt uzticīgiem saviem zvērstiem, un, un viņa pilnīgi absolūti tādā mierīgā gaisotnē spēja izskaidrot to celibāta jēgu, Viņai pašai, laikam, brālis vai brālēns ir priesteris, un, un tad, uh, kur varbūt tās sākotnēji tā intervija ir it kā ar tādu uzbrukumu, ja, kāpēc jūs atlaižat cilvēku daļu viņa orientācijas dēļ, pakāpjamies soli atpakaļ tiešām, un arī katehisms saka, mēs nevienu nedrīkstam diskriminēt viņa orientācijas dēļ, bet mēs varam prasīt no cilvēka uh, autentiskumu, ka viņš atbild par saviem vārdiem, ka viņš ir uzticīgs saviem solījumiem. Šeit cilvēks nav uzticīgs savam solījumam, ko viņš ir devis, uh, kļūstot par garīdznieku. Šeit liekam punktu. Un es zinu, ka būs turpinājums, jo praktiski... Jā, bet, bet nu? atbildot, nu, man, man neuzrunāja jā. tas, ko Aleksandrs sacīja par to, ka Uh, un tas saskan ar to, ko tu apgalvoji, Aleksandri, tas komentārs bija arī tas uh, apliecinājums, ka mēs jau paši neesam gatavi klausīties, mēs paši neesam gatavi dialogam, jo tad, kad pāvests aicina visu baznīcu nosēsties dialogā, būt dialogā vienam ar otru, veidot dialogu starp visām baznīcas kārtām, visiem baznīcas aicinājumiem, visām draudzēm un, un tad arī draudzēm ar sabiedrību, draudzēm ar citām draudzēm, ar citām organizācijām, reliģijām un tā tālāk – kas bija šis sinodālais ceļš, un viņš joprojām īstenībā turpinās, turpinās tad, jā. tad mēs varam redzēt, nu, cik daudzas kustības, organizācijas, draudzes un paši ticīgi arī atsaucās šim aicinājumam. Tie aicinājumi ir veidot dialogu. Diemžēl mēs neesam gatavi atsaukties, un, nu, diemžēl arī paši, jā, paši draudžu gani, katehēti, uh, nu, tie, kuriem teiksim, būtu nu, jābūt pirmajās rindās atsaukties šiem, nu, arī gal galā īstenībā pat paši biskapi, nu, tā ļoti kūtri, ļoti kūtri atsaucās tam. Nu, arī šeit rādījām, arī ēterā mēs taču arī atceries, mēs taisījām sinodālā ceļa raidījumus un arī cilvēku tā rakstīja, bet man jau nav ko teikt, es jau neko nezinu, bet mums interesē tava pieredze. Un uh, mēs neesam gatavi tam dialogam. Tas ir atkarīgs no katra paša personiski. Tur var uh, Pāvests var sprediķot par dialogu, viņš kopš 2013. gada sprediķo par dialogu 11 gadus. Nu, te mēs esam. <laughs> Tā kā tas ir jautājums katram pašam, vai es esmu gatavs. Mēs varam lūgt Dievam šo žēlistību būt, veidot dialogu, būt dialogā, būt gataviem klausīties. Um, jā. Yeah. Paldies, tev, Pēter, par to, ka tu biji šeit par šo rīta ēteru. Radio klausītāji, tev būs iespēja šo raidījumu jau redzēt YouTube, no nu, YouTube kanālā Radio Marijas. Tā kā var arī noskatīties, kā es saku, tas ir visātrākais mūsu arhīvs, ja, kad, ko jau tu vari redzēt jau pēc pusstundas jau, vai arī uzreiz tagad. Ja tev nebija iespēja vai tu pēdējās minūtes tikai varēji dzirdēt no šī raidījuma, būs turpinājums šim raidījumam visdrīzāk jūlijā. Saskaņosim laikus ar Pēteri un tad uh, atgriezīsimies pie šīs tēmas, kas uh, mani uzrunāja lūgt svēto garu. Lūgt svēto garu, lūgt uh, mieru un tas, ko es teicu par šiem te temperamentiem. Un mēs katrs zinām, <laughs> kāds mums ir temperaments, jā, un jā, lūgt ne ar saviem spēkiem, bet lūgt šo Dievu palīdzību, jo ne jau mēs, jā, šeit iet runa, vai mēs par savu taisnību, jā, vai mēs, nu, gribam pastāstīt par... Jā, tas, tas nu, gal, galīgi nav par mūsu spējām uh, argumentēt, par mūsu spējām uh, tagad uh, uzvarēt uh, disputus un tā tālāk, tas ir jautājums par liecināšanu un tas, ko tu arī nu pats sacīja, man atsauc atmiņā Jēzus vārdus, kur viņš saka, tad, kad jūs tiksiet vesti uh, nu, tur uh, valdnieku priekšā, un kad jums prasīs tur to norēķinu, tad nedomājiet, ko un kā jūs runāsiet, jo jums svētais gars dos uh, īstos vārdus, un tiešām lūgt, lūgt svēto garu, un uh, svētais gars tad, tad uh, jau arī piepildīs ar un, un, un dos mums šo drosmi liecināt. Protams, ka mums ir jāvar arī skaidrot savu ticību, tas neizslēdz šo intelektuālo aspektu. Bet tas ir ļoti būtisks, un par to mēs noteikti parunāsim tā liecība, un pirmkārt ir tas, ka tas ir svētais gars, kas uzrunā cilvēks. Mēs esam tikai kanāli, mēs esam tikai instrumenti Dieva rokās, un to ir jāatcerās. Jā, un paldies uh, radioklausītāji, ka tu atbalsti mūsu radiostaciju ar savu ziedējumu, uh, ziedojumu, jo pateicoties tam, mēs arī varam skanēt ēterā un runāt arī, manuprāt, pa, arī tev par šiem svarīgajiem jautājumiem. Sveitīgu jums šo dienu un arī šo darba nedēļu, kas tikko iesākusies. Visu lamu! Nu, kafijas tas ir iztukšota. Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.